Arancha eta Bittor seri. Eh, Arancha, eh, guardián Bittor. Ze Arancha, oso pozik zaude, ez Bai, ze, konturatu zara? Jo, zure aurpi ikusi eta gero, baino zergatik zaude, hainpozik? Ba, arratsaldean jai dudalako. Jo, zue beti jai eta jai. Bai, eta lagun batzukin geratu naiz. Ta, zertarako, zer egingo duzu? Ba, horeretan kafetxo bat hartuko dugu, eta gero oi hartzunera, joango gara. Oi hartzunera? Ta zer dago oi gaur arratsaldean? Ba, euskera eta kirolari buruz hitzaldi badago kulturretxean. Bai, itzaldia zazpiterritan hasiko da, eta bukatuta gero pote batzuk hartuko ditugu oi hartzunen. Ja, eta gero afaltzera, etxea etorriko zara? Ez, ez, ez, afaldo ere oi hartzunen, afalduko du. Ez zue, bai, ez zue pasatuko duzu, eh? Ba, eta zuk ze, zuk zer egingo duzu. Ze, bazilatzen ala, <laughs> ni lantegira fango naiz, egunero bezala, eta gero, arratsaldo osoa, ba, lanean. Ai, gixakoa. Ba, hoxe, gainera adarra jotzen. Ah,